Ikastoletan adibidez, sehaskak argiki jakinarazia du, eh, distantziazio soziala eta garbitasun arauak arinduak baldin badira ere, ez direla gai izanen ikasle guzien errezibitzeko, egun guziz usaiako ordutegiekin. Peio joha juria sehaskako lehen dakaria. E, eh, eskoa izanen da, baina ikastetxeetan ez askitok izanen zelintzat. Beraz, ikastetxeak aurrak ukatu berko dituzte. Alde hor gobernuaren gandik, espero ginen mesu bat argiago, guraso intzek ulertu dute uh, eh, ludo hastigoiti denbora oso zarzanko dutela aurra ikastolan edo eskolan, hori uh, ez da egian, eta ikastolak aurrak errekusatuko dituzte. Espero dugu uh, denek ukan dutela egun bat edo bi ala ere ikastolan, baina hasteko uh, beste egunetan etxan egon behar Gutxi gora bera erdia baino gehiago utzuri da ikastoletara eta uh, lan mailetan, uh, gutxiago ama ikastolan, gehiago kolegioan gutxi momentuko, gutxi gora erdi bat eh, etorri da. Jare du ere, badela erdi bat, eh, azken eh, hiru uh, lau hilabeteetan ikastuarik gabe egin duena. Eta horregatik, aldu dena estetik goiti, berritzeldu bali bat dira, nahiz egun bat edo bi dentzat izaren den, eta bi haste gelitzen zelzkigu, eta ditugun nubikin, txandak egin berko ditugu, oran izaren da, gehienez, egun bat edo bi Eh? Eskola publikoetan arrangura bera, bi ikasleren artean metro bateko distantzia atxiki behar bada, bortxaz haur gutiago hartzen alko dituzte klaseetan. Kati Petrizanz, Eskola publikoko zuzendari eta SNUIPP sindikateko kidea. Gienetan aurrak binakadira dira mainetan. Eta orduan eranaidu, nahi du, eh, ondokoa behar duzula Orduan eran nahi du bi ikasle eta ikasik bat kentzea, orduan bakarrik eh, kopuen erdia xertzen eh, alduzu berklasean. Mementuan, eh, be, be, bai, buruan be, bai, kalkulatzen dugu, we, <laughs> nola izaiten alden, nola egin eta dena, baina protokoloa ukan aintzin, ez dugu erraiten al, nola izanen den. Orduan badakigu be langile batzuk uh, eh, zuzendariek uh, eh, leku batzuetan jasatzen dute be presione azkar bat burasuen gandik, ba jakin berdea uh, eh, di, zuzendariek ez ufitxik deliberatzen aplikatzen du bakarrik uh, be, erezibitzen ditugun uh, neurriak protokoloak eta ba, ez dugu clashé en klaseen et eta amar balimada clashé bakotzean ba, ez dugu bi edo edu aldiz clashé klase ukaiten Gehinat, eh, laugarren antolaketa berria bat dugula hor, <laughs> orduan, eh, bon, mementu batez, eh, ez zira gauzakola egun batetik beste dat aldatzen al, aldi guziz berditugu boaxo guziak deitu, bat zuetan bizpeio aldiz harrapatu entzin, konvintzitu, bat zuen zatere, berda, pixka bat, hastia ukan gauzak kambiatzeko, eta martxan ezartzeko, bereziki, hainitz kambiatzen delaik. Sanotasun edo garbiketan neugien eh, kezka ere badute, hauek arinduak izanen direla espero baitute ikastetxeetan, zeren ikasle gehiago errezibitu behar badituzte, orainu denbora gehiago beharko dute garbiketaren egiteko, orain aurteko neugiak atxikitzen badira. Aldiz, eskola berriz derrigorezkoa bilakatuz, aspaldi ikusi ez dituzten ikasle batzuekin lotura berriz eginen dute eta hori baikorki ikusten dute bai seaskako lendakariak, bai eskola publikoko zuzendariak. Benen, eh, lotura hori berriz egitea horretarat behin lehen bilabeteren zat, ala ere, sibolikoki, uh, importanta iruditzen sei hilabete pasako dira beste naz, loturari gabe ikastolarekin, loturari gabe euskararekin, bat zuentzat ere, simbolikoa gintzen animada ere, itzultze hori importanta izan daiteke aspalditik uh, ikusi ez ditugun ikasle batzuk eta eskolaren beharan uh, eh, bain badira, berriz dira eskolarat. Bo, ama bostegun, edo, ama bostegun sortzegun entzat berbara guti da, mainan ere, berriz gehoza batzuk finkatzen aldira, pundua egiten alda. Eldu den asteko antolaketa behar den bezala prestatzeko, protokolo berria itzeman bezala, asteart untarako ezagutaraziko duela Jean-Michel Blanquer eskuntza ministroak, espero Du te ikaste